Tack och god afton. Jo, jag är Jarl Boström och jag är kommundirektör och jag ska lite försöka här nu till först kort berätta att, att vad som händer och vad som kommer att hända. Eh, nu är det på det viset att vi är i en situation då, då den här miljökonsekvensbeskrivningen den har blivit färdig i maj och eh, den kommer att gå till tryckning här i början på augusti. Jag har ett utkast på den här och utkastet är 170 sidor och då är inte, inte det här, de här alla bilagor med. Här beskrivs, eller här försöker man beskriva allt vad som borde tas i beaktande vid eventuell eh, havsvindkraftspark utanför Ingå och då Raseborg. Eh, följande steg kommer nu att vara om ni är intresserade så kommer det att ordnas ett informationstillfälle där då också den här finns till allmän utdelning och det informationstillfället kommer att hållas i månadsskiftet eller i slutet på augusti eller i början på, på september. Då kommer sakkunniga att vara här och berätta om den här, eh, den här miljökonsekvensbeskrivningen som ju då innehåller, innehåller en massa, eller det, det är egentligen man försöker ta i beaktande allt, allt som då där, där kan, kan, kan behövas. Eh, sedan kommer det att följa, eh, den här kommer att kungöras, och den kommer att vara två månader till allmän, eh, det här, eller som man har möjlighet att ge utlåtande. Och då gäller det för er att vara på sin vakt om ni har någonting att inlägga, någonting ni anser att det brister i den här beskrivningen, så då ska det lämnas in, in, in en, en, ett påpekande eller anmärkning, hur man säger det, till eh, det här Nylands det här Miljöcentral säger jag för enkelhetens skull, det heter Näringslivs, trafik och miljöcentralen. centralen, är då på finska. Och, och det där, efter det, så när alla anmärkningar har lämnats in, så kommer miljö, eh, då miljömyndigheterna att ge ett utlåtande på basen av, av det, på, på basen av, av, den här beskrivningen och på basen av de anmärkningar som har kommit in. Det här kommer att ta säkert hela det här året. Och eh, det här är inte fråga om någon beslutsprocess, själva beskrivningen, utan det är grundmaterial för en beslutsprocess som sedan påbörjas. Efter att, att det här gjorts och utlåtande har getts, så då kommer, då kommer det här eh, en eventuell planering att starta. Och, och då kommer det igen en ny process med framläggande till påseende, hörande och så vidare. Och här är den här, är det på sidan 8 jag ska lite lunta, eh, så, så beräknar man att byggnadsfasen då, om det blir förverkligat, skulle kunna inledas 2012-2013. Det här beror helt och hållet på beslutsprocessen som påbörjas efter att den här, den här beskrivningen har, har det här behandlats i behörig ordning. Men som sagt, det som nu är viktigt och jag vill po poängtera är det att ni har alla möjligheter ännu att komma med påpekande, yrkande och så vidare för saker och ting. Inga fataljetider har gått. Det kommer en ny två månaders fataljetil här under hösten. Nåja, sedan när vi kommer till då att, att ska man gå vidare från det här och börja planera, så är ju här en, en byggnadslagstiftning eh, eventuellt på gång. Det har under den här processens tid, och den lagen gäller ännu, sagts att det ska göras en detaljplan ute i havet. Det, det, är mycket speciellt, jag har aldrig varit med om det tidigare. Men nu finns det en lagberedning, den, den har inte avgetts ännu, den här lagen vad jag känner till, som säger att byggnadstillstånd kan beviljas på basen av en generalplan. Generalplanen är en Detaljplanen är den mest detaljerade planen om man, om man pratar om en centrum så då är gator och tomter och allting exakt inritat. Detaljplanen eh, eller generalplanen bara anvisar ett område var, var det kan finnas och de villkor som, som här då ska följas. Eh, jag tror att jag inte ska säga mera i det här skedet. Kommunen har ju, kommunens tjänstemän har varit med och, och berett den här frågan tillsammans med statliga myndigheter, militärmyndigheter och, och andra här har varit en hel massa inne från, från kommunen har det varit med vår miljöchef Patrik Skutt och vår tekniska chef som inte mer är i, i, i vår tjänst, Jan Gröndal, eh, har varit med och, och berett den här frågan. Men eh, jag ger ordet vidare och sen kommer det frågor så försöker jag svara. Tack så mycket. Tack, tack. Ja Pentti, ole hyvä. Äh, minä olen Pentti Sundqvist äh, Suomen luonnonsuojeluliiton Kuudenmaan ympäristösuojelupiiristä. Ja äh, mä tulen esimerkiksi tuosta ympäristövaikutusten arvioinnista kirjoittamaan piirin lausunnosta. Noin puolet on siitä minun vastuullani, niin muuten me käytetään muiden asioiden asiantuntijoita. Minä olen semmoinen yleisasiantuntijat osaa kysyä kaikista asioista, vaikkin kaikista niin tarkasti tietäisikään. Tässä tapauksessa meidän ongelmaksi on, ö, ö, näyttää olevan vaikutukset luontoon ja ympäristöön, joita ei tiedetä. Täällä on lintujen pesimäalueita, esimerkiksi merikotkan pesimäalue. Ja tuossa on WWFn kartta, joka näyttää Eh, parhaimmat poikastuotantoalueet punaisella merkinnällä, eli täällä on hyvin tärkeä merikotkan esiintymisalue. Eh, tuulimyllyt saattaa itsessään olla merikotkille vaarallisia, mutta tällä alueella ne on sen verran kaukana tuolla merellä, että kun merikotkatkin laiskoja eläimiä, niin ne kalastaa siellä, missä ne helpoimmin kalaan saa, eli lähellä rantaa ja merenlahdissa. Ja osittain vaan tuolla kaukana. Mutta sen sijaan on paljon muita eläinlajeja, joihin tuo vaikuttaa, muita lintulajeja. Ja esimerkiksi muuttolinnut, kun ne lähtee Viron puolelta, niin eihän ne näe tätä aluetta ylhäältä päin, niin kuin tuossa kartassa näkyy, vaan ne näkee rantaviivan, ja niille tämä saaristo on ihan yhtä hyvä muuttoalue kuin Porkkalaniemi tai Hankoniemi. Eli tämä on muuttolintujen kannalta hyvin lyhyen muuttomatkan päässä ja tärkeä muuttoreittilintu. Jos tuohon tulee väliin nuo tuulivoimalat, niin muuttolintujen niin on vaikeampi tulla sitä Ja semmoiset, mitä varmastikaan tuossa ympäristövaikutusarviossa ei ole vielä tutkittu, on lepakot. Äh, lepakot on suojeltuja samalla lailla kuin liito-orava yhtä vaikeasti, äh, tai siis yhtä uhanalainen, ja vaativat samanlaisen suojelutason. Ja mikäli tuosta yli muuttaa lepakoita, niin tuulivoimalla ei voi tuohon rakentaa. Se pitäisi selvittää. Äh, joskus 50-60-luvulla käytettiin DDTtä paljon silloin ei tiedetty sen vaikutuksista ja sen vaikutukset merikotkiin huomattiin vasta paljon jälkeenpäin. Samalla lailla näissä asioissa pitäisi nytkin olla varovainen, ettei tule samanlaisia virheitä tehtyä. Ja tässä tapauksessa sellaisia asioita, mistä ei tiedetä, miten ne vaikuttaa, on esimerkiksi sen tuulivoimallan värinä mereen, meren pohjaan. Kun tuulimylly pyörii, niin se varsi tärisee jonkin verran. Se aiheuttaa tärinöitä. Mitä tapahtuu kuteville kaloille? Jos ne rakennetaan matalikoille, mitä tapahtuu sille kutumatalikolle, kun siinä on tuommoinen tuuli? Ja jos kaloilla ei ole kutupaikkoja, niin kalat loppuvat. Merimetsoja kun on tullut tänne, niin ilmeisesti merimetsot on osittain tulleet tänne sen takia, että meren tila on huonontunut ja niille on tullut paljon särkikalaa tänne, roskakalaa. Eli tämmöiset pienet kalat on runsastunut, isot kalat on vähennyt. Ja jos täällä muuttuu tämä kalasto, niin ei kukaan tiedä, mikä lintu seuraavaksi tulee tänne. Merikotkan on, on oppineet just syömään merimetsoja ja niiden tasapaino saattaa kohta löytää oman tasapainonsa. Pitäisi ennustaa, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tuossa on tuulivoima. Ja ne vaikutuksia on hyvin paljon erilaisia. Nyt esimerkiksi hylkeet, niin aikaisemmin on oletettu, että hylkeet syö rannan lähellä matalissa vesissä, mistä ne saa helposti kalaa. Mutta nyt virolaiset tiedemiehet on tutkinut hyljettä ja huomanneet, että ne syö 60 metrin syvyydessäkin tuolla keskellä Suomenlahteen. Eli aikaisemmin luultiin, että ne syö matalissa vesissä sen takia, että ei ollut vaan tutkittu niitä tuolla keskellä merellä. Tässä on aivan sama tuulivoimaluoita on tutkittu maalla, mutta niitä on hyvin vähän tutkittu merellä. Tuolla Pohjalahdella Oulun Kemin välillä on suunnitteilla myöskin tuulivoimaloita, ja siellä ympäristöviranomaiset ovat palauttaneet tuon ympäristövaikutusarvioinnin uudelleen käsiteltäväksi sen takia, että selvitykset lintujen vaikutuksista lintuihin, lintujen ruokailuun, muuttoon, niin edessä on jääneet vajavaisiksi. Linnut nimittäin välttää tuota, osa linnuista välttää tuota aluetta aika kaukaa, pari-kolme kilometriä sen alueen ulkopuolelta, kun ne pelkää tuulimyllyä. Silloin vaikutus ei ole lintuihin on se, että linnut törmäisi noihin tuulimyllyihin, vaan ne ei pääse syömään tuonne tuulimyllyjen alueelle. Jos tuolla on matalikoita, jolla on käynyt linnut, jotkut lintuilla syömässä, niin ne ei pääse sinne enää, ne ja nämä vaikutukset eh, osittain on tuntemattomia, osa niistä on selvitetty tuossa. Ja silloin kun on kahden kuukauden nähtävillä aika, niin minä luen tuon eh, vaikutusarvion sanasta sanaan ja kirjoitan hyvin monipuolisen vastauksen siitä, jossa varmasti löytyy sellaisia asioita, mitä tuossa ei ole selvitetty. Voin tukea teitäkin, mikä oli te kirjoitettu samanlaista. Hyvä. kiitoksia oikein paljon. Eh, Sigurd Westerberg, om eh, hur det här inverkar på fiskans vardag. Ja, alltså, nå inverkar det, jag måste stiga Det är klart, det är ju egentligen är det tre eller fyra yrkesfiskare som det här området kommer att påverka. Det betyder att de är laxfiskare, det är bort för dem sen. Om det kommer hit, för hit kan man sätta en laxrev kring de här stolarna, det är omöjligt. Och det där, eh, de har sagt på det sättet åt mig att eh, de anser att de bör i så fall att det verkställs, det här projektet, få någon form av ersättning. Och sen bryr de inte sig om det, det får bara sen då. För att det måste ju, sen är det ju en annan sak just för fisket, att kommer man till de kunna få vistas i närheten av det här området som de där myllorna finns. Och det är ju det att i gården nu till exempel till, till ett laxrev och det är upp myllor här, det går ju inte för då fastnar de ju fast i det där genast. Och inte vill jag påstå att det nog skadar myllorna en laxrev men det går absolut inte att ha någon rev där. Och sen är det ju på det sättet att jag tror inte, åtminstone inte under byggnadsskedet, så kommer det inte finnas heller särskilt mycket fisk. Så det är en sak som oroar oss mest när det gäller skärgårdsbefolkningen och så vidare. Och det där som pratas om örnarna här, och jag har ju tyckt om örnar tidigare, men jag var ute här med, med en sån här fågelexpert som jag varit det 26 år, Olof Ringmarka bland annat fiskljusar. Och väster om bron här, ni vet ju var bron som man kommer hit, där fanns inte ett enda fiskljus kvar och det var trivjon. Men örnarna kalasade på dem. så att far det nog någon örn däremellan så just <laughs> det är helt borta. Och för övrigt så jag måste säga att jag uppskattar det här att den här arbetsgruppen som byrådet har, har bildat sätter igång så här på allvar. Och det, jag vet ju från 30-40 år tillbaka att när en arbetsgrupp satte igång här så då påstod man att man kom till och med få fan till dansa. Det här låter fult men jag avslutar absolut det här sammanhanget. Tack så mycket orolig för och det här har de sagt, de här tre yrkesfiskarna, att de vill ha ersättning för det. Tack för det. Det där inte vet jag, om vi får fan och dansa med det där. <laughs> vi, fort... ja, vi fortsätter. Jag tror eh, folket här är i det där i turen. Jo, Vindkraftföreningen som i 30 år har, har jobbat för att främja användande av vind i elproduktion. Och varför? Jo, vi vet att vår mänsklighet konsumerar nu cirka fyra jordklotsresurser, av vilka energiresursen är en av de primära. Eh, elformen av energi har blivit allt mer använd. Vi vet att man förr rakade sig med hur väl Nu rakar man sig med en elektrisk maskin och det där fortgår. Det är diesellok byts till elektriska och så vidare. Så att <clears throat> elektrisk energi är det som vårt samhälle absolut måste ha. Och <clears throat> när det gäller, när det gäller sådana här områden som, eh, som vi talar om nu, en eh, kommun den har en eh, begränsad eller en, en eh, specifik elkonsumtion kan man fråga sig, kan en sån kommun skapa sin egen förnybara energi, alltså inte köpa eh, det som vi kallar konventionell och resurskrävande, utan förnybar. Vi kan tala om vatten, vind, biomassa och, eh, och det här eh, biogas och havsströmmar. Nå, av de här har vi tillgång till vind, eh, förlåt, sol också med. Av de här har vi tillgång till sol och vind och biomassa i, i vårt land och vi vet att biomassan knappeligen kommer att räcka till så att, <clears throat> och, och vindkraften är idag den billigaste av de förnybara energisorterna som vi har. Av det här <clears throat> kan man då dra den slutsatsen att nu kommer vi att ha vindkraft i Finland om vi ska hänga med i samhällsutvecklingen och, och kunna känna oss eh, konstruktiva. När det gäller <clears throat> Ingo har jag skrivit ett inlägg i Baresundsbladet som någorlunda förklarar Vindkraftföreningens syn på saken. Vi kunde gott för länge sedan redan ha börjat satsa på att göra oss självförsörjande gällande förnybar energi. Inte bara eh, eh biomassa, flis, värmekraftverk och så, utan också vindkraftverk. Början gjordes för många år sedan vi kunde med, idag med 6-7 stycken enheter göra Ingo kommun självförsörjande. Det att den här <clears throat> placeringen har, har nu, den aktuella placeringen har dragits fram beror väl på det att miljöministeriet blev förvirrat för ett tiotal år sedan av alla förfrågningar eh, om bygglov, att är det, är det, ska, ska vi säga si eller ska vi säga så? när det gäller bygglov från kommunerna. Det gick till, ända upp till miljöministeriet och det eh, skrevs då ut ett dekret småningom som sa att mark, marken ska planeras och där ska reserveras tillräckligt med vindkraftverksplats i, längs med hela kusten som man då kände bättre till. Nu känner man redan till inlandet också, men eh, tekniskt. Men eh, då var det det. Och här har vi ett typiskt exempel på det hela man ritade in en sån där fläck därför att man visste att här blåser det och vattendjupet är, är, är icke för stort. Och då satte man in det här. Och nu har, <clears throat> nu har de här eh, kraftenergibolagen som alltid har motverkat eh, småskalig distribuerad elproduktion plötsligt funnit att vi måste hänga med i utvecklingen och hoppa på alla de här områdena som, som är inritade längs med kusten. Så det, det är en lite olycklig situation just nu. Man borde göra en ny markplan och, och komma till en vettigare. Men <clears throat> som sagt, självförsörjande kommuner på el, det skulle räcka med ett halvt dussin. Jag har själv föreslagit att här någonstans vid Västerboden kunde man gott göra den elanskaffningen och, och, leva nöjd vidare. Jag vet inte om jag ska fortsätta med, med det här, utan jag svarar hellre på frågor om de kommer upp. Okay.